Gamla Nordsjön som svallar och brusar Under vindarnas växlande gång Sedan urminnes tider oss tjusar Din betagande rytmiska sång Och jag känner hur skeppsdäcket svajar Vid en böljas förtrollande smek Medan stimmet av tumlare i seglar fram med vårt fartyg i glittrande led. På ditt blånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär, vart det bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din led mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskan sin näring, du välvande nyckfulla hav Likaväl du ger sjöfolk dess näring Så kan du bädda bland tången dess grav Men det är skönt när man får lätta ankar Och sticka ut på böljorna det blå När vi passerar doggers bankar Från fiskeflottan en hälsning vi varhelst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.